Halloi, og velkommen til Selkubbens første Selkubben? Selklubbens første podkast for 2013. Eh, eh, dette er Eivind Tredal som snakker. Og dette her er Samuel Hold. Eh, ikke Samuel. tar den vanlige okay, gamle okay, knepet med å snakke for tidlig. Eh, det er som så vidt dere vet, ingen andre i studio. Men skulle du sett, vi har med oss Karen Hauge, leder i Selklubben. Hei. Hei. Velkommen. Eh, takk, takk. Kjeft, eh, Samuel. så har vi med oss Niklas Heil. Hellum. Hei ja. Heil hei, Hellum. Heil. Er det det, det, det vi sier i deres familie? Nei, vi sier det på Steinskolen hver morgen. Sant, Gjort i 15 år, det er vanskelig ja. å avvenne seg. Ja, ja, jeg skjønner. det. Og vi har med oss Samuel. Ja, vi har med Samuel. Hei. Samuel Knutsen, som ikke lenger finnes på Facebook. Nei, dessverre. Dessverre. Ja. Eh, ha, hvis noen savner meg, så er det bare å sende en melding inn til eh, mm. Jeg sier det fordi du glemte å skrive kronikk i avisa om at du meldte deg av Facebook, som man egentlig må for å få lov til å melde seg av <laughs> Facebook. Ja, det, er det. Ja, det er litt rart er at de ikke har fjerna den regelen, for det er sånn å Jeg ser at det blir veldig mye kronikker av det. Ja, nå har det blitt sånn captcha i stedet. Fordi at nå, så jeg, jeg tror før så var det sånn Are you sure you want to, so please upload your chronic here. Ja, <laughs> da, jeg tror det. Nå har de bytta ut med sånn captcha. Så det. det er kult. Men har du Twitter eller Instagram? Jeg har faktisk eh, Twitter, men eh, jeg blir så sliten av det. Så jeg eh, Jeg ser- ja, du- Sliten? Ja, jeg, jeg er men- enig. jo, men Nå skulle bestefaren din som har Nå- tømmerhogger hørt deg, tenker jeg. <laughs> Jo, men hør da. Når du følger mer enn fire stykker, Ja. så klarer du jo ikke å følge med på hva de sier. Altså, når du logger Ja, inn på Twitter, da, så blir det jo sånn da, Å ja, skal jeg sjekke ikke alle disse 40 i hvert fall. Hvis man føler hva, sånne folk som deg selv. Leser? Jeg leser bare mentions, jeg. Jeg ser aldri på <laughs> ah, okay. ja. <laughs> Hva, hva, vil det si? Nei, altså, det er noe <laughs> Å, var, det var trist at du ikke det. er det når folk sender deg nå, hvis du ser at Eivind Tredal. Ah, LOL, bra tweet, du er best, eller uh, Nei, jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg, jeg, føler at det kanskje var litt jeg, jeg begynte med Twitter, og så, og så liksom la jeg et tweeta et par ganger. Og så følte jeg at det er, jo ingen jeg tweeter til, for det, det er jo ingen som følger meg. Så hvorfor skal jeg gjøre det? det er balanser, og da blir jo det, det en sånn ond sirkel. Eller det er kanskje ikke en sirkel. Fordi det, blir tomt. Jeg skjønner at du, sant, Hvis du ikke du er så populær, da. Hvis ikke du er ja, kronikkpopulær du ikke er eh, Erlend ja. Du kan bli det. Du må jobbe, da. Jeg føler jeg må ja. først bli populær IRL, da. In real life, som vi sier på norsk. Og det er ikke helt sant, Samuel. Det er, ikke helt sant. det er mange som jobber seg opp i Twitter. Men nå, nå føler jeg vi sklir litt av temaet her. Ja. Uh, vi kan bare konkludere veldig kjapt den lille avstikkeren med at det skulle vært som i gamle dager, når vi gikk rundt og bare hørte, hørte tvitringa fra fugler ja. i tretoppene. Ja. Uh, eh, kvitringa, tror jeg kanskje uh, Jo, men på engelsk heter tvitring, så vær prøvd å få det litt over. Okay. Ja. Karen, Hei. du er da ny leder i C-klubben. ja. Og, er det den Karen? Er, er, det mange som, er det mange som sier det? Hvor ofte har du hørt den, tror du? ganske mange ganger. Ja. Ja, I hvert fall når de begynte å lage en sang om 'Hvem er denne karen'? Ja, oh, ah, det da, men jeg hatt og lue på. Men hva, ja, hva, hva bytta du ut? Hatt og lue med? Ja, jeg lurte på det samme. Bytta, <laughs> jeg husker Hjelm og AG3 var det noen på skolen Oi, på barneskolen som pleide å bytte ut med. Det er ganske morsomt, faktisk. Det var, Første gang jeg eh, hørte den. Mer uskyldige dager. Ja. Men øh, Og du, er det noe mer du vil fortelle om deg selv? Du står litt standup? Ja, står litt standup. Ellers? Ellers det mye, går det mye hest og kreativitet? Nei. <laughs> det går, det går uh, mye kreativitet, i hvert fall. Ja. ja. På Westerdals? På Westerdals. Hun tar den obligatoriske standup. Ja. ja. Mm. Noe inn med det. Og så var jeg, jeg var på eh, her, eller på Chateauneuf, på ja. Gullfisken i går. Oi. Og det var um, uh, veldig rart. Det kan umulig godt uh, i pluss for uh, arrangørene. arrangørene. For det var liksom alkohol overalt. Ah. Og det var veldig Jeg skjønner jo at eh, altså, disse menneskene i uh, eh, mediebransjen som driver med noe med media Det var jo liksom det Halvparten drev jo ikke media, de var jo der for å Drikke. Drikke. Ja. Det var... Um, Ass Nå er det mange slickers. som tenker ja. Eh, Karen, du må ha drukket veldig mye, for ja. du har litt fet stemme. har <laughs> stemme. men, eh, men, sånn er den faktisk. Du er født sånn. Det er du og Mira Craig. Jeg, og Mira Craig. jeg fikk det faktisk eh, i august 2006. Nei, hun, Men eh, seriøst? Radio... Hadde du ikke før det? Nei. Hva, det, hva skjedde da? Er det sant? <laughs> ja. Ah, ja, ja. Mens, Nei, jeg, jeg, vet ikke. Mens Mira Craig liker å hekle, så må du takle hecklers. Så dere har jo mer til felles. Ja, på mange ah, måter. Ah, Men er det, er det sant? Har du, har du, vært hes siden 2006? Ikke før det? Ikke før det. Men har du noe i halsen? Har du, eh, jeg har to knuter. Har du prøvd å spise noe dent eller noe? Ja. ja det... det er surt hvis du tar en dent når du blir 80 år gammel, så ah, det er surt! ah. ja, jeg går til sånn logoped. De vil jo blåse i Ja. ja. Men, blåser hvor da? Eh, Logopedo? I et rør. <laughs> ja. ja. Karen er forresten 11 år, for de som ja. Det er jo litt sexy stemme, da, men det er litt slitsom hvis du får vondt av det. Ja, mm. ja det, den går veldig fort bort. Mm. Eller, eh, men det, det, som er bra, altså, hvis jeg er usikker på hva jeg skal si, så bare øh, later jeg som jeg ikke klarer å ja. ah. Det kan jo på en måte vi også gjøre, Så, ja, det er sant. Ja. Men, ja, eh, hvis jeg later som jeg ikke kan norsk, så blir jeg ferdig med det. Ja, <laughs> <laughs> Plutselig. Jo, jeg, jeg, det var egentlig bare for å nevne Hun eh, radiodama, hun Mina, hun har jo også litt sånn ja. Sånn- det er en liten gjeng. Ja. ja. Jeg har tenkt for uh, Jenny Skavlan måtte jo ta stemmeoperasjon oh, ja. før hun fikk lov til å være programleder. Hun måtte mm. stemmes, på en måte. Det var noen som ikke stemte. <laughs> Ellers ville hun blitt stemt ut. Sånn ja, <laughs> ja. Man kunne jo bli stemt. som nei, nå, nei, nei, måtte vi sette neste Men Adele Men opererte ikke Adele halsen? Hun Adele, vet du. Ja. Adele. Adele? Rolling Adele. in the deep. Ja. Adele. Rolling in eh, the deep uh, Det er nei, mulig hun uh, eh, opererte halsen, det vet jeg ikke. Men i, siden 2006, var det noe som skjedde det året med deg? Her var det noe traumatiske uh, halsrelaterte du gikk ikke på den, der med, den ungdomstrenden med å drikke klorin, som var kjempepopulær <laughs> Det Prøvde det, og bare ja. <laughs> er det, er ja, var du på fotballkamp eller noe? ja, Nei, jeg var og... Eh, skal, skal, jeg si hva det var? Eller? Ja, hvis det, er, det er ikke, ikke hvis det er noe med sexører eller noe sånt. Fordi da <laughs> Er det ikke noe med sex? deprimerende? Nei, det er ikke deprimerende. Nei, da må du si det. Ja. Jeg var uh, på Jeg driver med litt sånn hesteridning, og da rei jeg mitt første VM. Wow. Hvor du rir på lag nå, og så står jeg og roper. Og så når du gjør det da i en uke ha. Roper til lagkameraten sånn Jeg var redd at det var en eh, hest som sparka deg. Ja, jeg venta altså på noe sånt. Jeg på noe sånt. Ja, okay. Men, uh, at dere kanskje spiste en av hestene, og så var den fordervet eller noe sånt. Ja, sant. Mm. Så bare ødela det alt. Ja. Jo, men når du begynner med 'jeg var, var, med i VM', det er ganske bra start på en historie. Det legitimerer ja. mye, altså. Ja. Jeg, skal jeg fortelle hvordan jeg fikk denne Jeg ble så halvt. da jeg fikk min første Oscar, så snubla jeg. <laughs> En jævlig trist historie. Ja, men, det, men hvordan gikk det i VM? Hva er ropinga godt for noe? Eh, ja Vi kom på ellevteplass, tror jeg. Ah, det er ikke verdt å miste stemmeballet for. <laughs> Men du har gjort det bedre i VM seinere, har du ikke det? Jo. Ja. Oi! Ah, hvor bra? Hvor mye bedre? Uh, syvende. Oi. Nei, åttende. åttende. Ja. Det er ikke noe du glemmer. Det går ikke an å glemme det som du gjorde der, og, og si Sjuende, eller åttende? nei, åttende. Jo, det, hvis men, det er VM, så husker du det. Ja, men det som er greit, eh, det, du blir delt inn i Kanskje sånn... de ble sånn- tatt for doping, de første. Så ja. Egentlig så var det åttende, men så ble det oppgradert til sjuende. Ja, hestene hadde, de hadde fått eh, blodtransportasjon fra en sykler til hesten. Ja, det... Så han fikk en super... <laughs> det var ikke rytteren som dopa seg, for det hjelper kanskje ikke. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Men da har vi, eh, har vi kommet til bunns nå, ja. i din, eh, din sjel, eh, Karen. Ja. Skal vi, vi, skal snart ha det vi kaller vitsesmia, vi, eller vitsekuvøsen, hvor vi prøver å få en vits til å bli ferdig og bra. Så, men først tar vi en liten pause. En tenkepause. Ja, da skal vi altså ha det som kalles vitsekuvøse. Hvem var det som covra jingeren nå først? Å oh, ja, sorry. Vi har jo alltid ja. et nytt band som coverer jingelen. Mm. Denne gangen tror jeg det var Paul Moddi Knutsen. Ja. Eh, den eh, sjarmerende Eller sjarmtrollet, vil jeg nesten kalle han. Fra tror jeg Senja. Det er han ikke. han ikke. Jeg hadde en opp fin opplevelse med Modig, faktisk i eh, forrige års. Jeg skulle prøve å booke han til en greie, og så kunne han ikke. Av og til når du booker folk som har det travelt, så sier de sånn Nei, kan ikke. Åh, Livet mitt er så stressende. og så blir du litt sånn, føler du deg litt dum fordi du spurte og sånn. Og jeg har sikkert gjort det sjøl et par ganger òg, men han var sånn det hadde vært helt fantastisk! Jeg hadde hatt så lyst til å være med! Og det er så herlig å bli spurt, men jeg kan dessverre ikke. Og jeg bare wow. Det er sånn man, ja. sånn man gjør når man kanskje er litt i startfasen av å bygge seg opp på noe, tror jeg. Men han har jo kommet et stykke på vei. Altså, jeg, tenker Jeg har ikke hørt om han. Ja, ja, altså, han er ikke svær, er han på men Twitter? Jeg, ja, ja, men altså, ja, Det vet jeg ikke. Men jeg likte veldig godt innstillinga hans. da ja. eh, Jeg følte at det var eh, Uansett om du er liten eller stor, så er det flott å ha den type innstilling til å være opptatt. Men poenget vårt er vi skal uh, ha, akkurat som et barn som er født for tidlig, så fins det mange vitser som er halvbakte, dødføtte. ikke helt klare. Kanskje dødfødte. Kanskje kan de holdes i live og bli til uh, fullverdige uh, voksne vitser. Kanskje med en liten hjerneskade. Kanskje, men like mye verdt. <laughs> Absolutt. <laughs> Absolutt. Absolutt like mye verdt. Så først Karen, som nykommer. Har du en vits eller et konsept eller noe som er i nærheten av en vits, som vi kan hjelpe deg med å ja. gjøre ferdig? Uh, jeg er uh, ganske gjerrig. Ja. Uh, ja. Eller ja. Jeg er litt sånn som kan Du gidder ikke kjøpe dent engang for å bli kvitt den halsgreia? <laughs> Nei, ja. sant, det går jo. Ja. er relativt gjerrig, som jeg har Driver jo og lager både lunsj og middag og alt mulig for å ikke handle mat. Ja. Og sparer jo hvis jeg ikke har spist den opp til et senere måltid. Eh, mm. Men det er ikke egentlig så gjerrig? Er det det? Nei, jeg syns ikke det! Nei, nei. Men jeg syns jo bare jeg er økonomisk, og så ja, bare får jeg høre det av alle mulige andre mennesker. Oh, ja, yes. okay. Det er jo... I hvilken sammenheng er det du får kommentarer på det, da? Nei, for eksempel uh, Jeg yes. spiser jo uh, um, I tre år nå så har jeg spist supper hver lunsj. Uh, for jeg regnet ut at hvis du kjøper en kasse med 150 supper i, mm -hmm okay. så koster det syv kroner posen. Sant? Ja. Eh, på skolen der jeg går, så koster det rundt 50 kroner for et måltid. Mm -hmm. Hvis jeg da spiser Altså i løpet av én uke, ja. så har jeg brukt mindre penger på lunsj enn hva de andre gjør på én dag. Wow. Og, og det, er, det, du, er, det, er, ganske gjerrig. Er det når du forteller dem dette mens de spiser suppa si, at du blir kalt gjerrig? Ja Men Er det samme suppe? opp Altså spiser dere samme måltid? Spi nei. nei, nettopp. Spiser du sammen med en som heter Tom? Tom. For du kunne spist billigere. <laughs> Ingen som tar den? Jeg skjønner ikke. Tom suppe, suppe Hun spiser lunsj med en som heter Tom. Tom og Jerry. Eh, ah, <laughs> What? Gjerrig. Gjerrig. Jo, jeg skjønte det, men det var så Den er så tørr at du må ha lube, ass. Jeg vet ikke om det var tørr engang. litt på Ja, ja, OK. Ja, litt på kanten, rett og slett. Ja. Ok, du, eh, men, men altså, Poenget mitt var når du blir fortalt at, eh, at du er gjerrig. Er det når du forklarer de andre hvor mye penger du har spart i dag? Uh, ja Eller jeg mm. prøver Ja. <laughs> ok, da, da kan jeg skjønne ja, for det. Vil jeg du sitter også hver dag og sier at i dag har jeg spart 43 kroner <laughs> mer enn det du har gjort. Ja, for det er der jeg tenker det også butter litt. At jeg ville nok også vært litt irritert ja. da etter hvert, mm. når jeg hører det fra deg for n-te gang. Ja, det ser jeg. Uh, men er det samme suppa? Er det én type suppe du har kjøpt. Ja. Det er kyllingsuppe. Ja, ja, ja, ja men, men, hva er det de spiser, da? Fordi jeg, du, kunne vært, jeg, du, kunne vært, du kunne spart uten å måtte spise suppe hver dag. Ja, det er sant. Suppe er jo ikke Det er jo på en måte ikke mat, det er jo drikke. Det er drikke. men det er grunn halsen. Ja, det varmer halsen. Mm. Nå er vi veldig på problematiseringsstadiet. Jeg føler kanskje at vi skal få det til å bli en fullverdig vits. Vi, ja. vi må lage mer Man kan overdrive. Liksom? Overdrive er så gjerrig Ja, jeg er sinnssykt gjerrig, eh, ja. OK. Hva er greia så... med å bruke så mye penger på lunsj, liksom? Ja, det er brukt, morsomt. Okay. Eh, <laughs> ja, det, ja, det er det. Nei, men det synes, Her syns jeg er litt gøy. for Hvis du går på en kafé, så føler jeg at det ikke fins noen øvre grense for hva folk tar for uh, veldig små ting. Det er at, sant. Fordi du kjører Én ting er OK, jeg har lyst på en kopp kaffe. 30 <laughs> Det er jo litt dyrt, men det går ja, greit. Men så plutselig så ligger det kanskje et rundstykke der på størrelse med på en måte Altså en, et ganske lite rundstykke, da. Ja. Ikke sant? Som en, som en babyhånd. <laughs> som, et ny, som, et prematurt født barn. For eksempel, da. Og med litt grann en bit skinke og én Den er så liten, bare får plass til én som vanlig osteskyv på. Ja. Og det, koster, det, kan godt koste 116 kroner. Ja, og det syns jeg er rart alltid. at Det er liksom sånn, det fins det ingen greier, ikke sant? Hvis vi prøver å selge noen en øl for 217 kroner, så sier folk stopp en halv. Ja, da ville Jens og Co. komme ja, på banen. <laughs> Men i, men i rundstykkeverden, eh, kafématverden, så mm. fins det liksom ingen målestokker, føler jeg. Nei, jeg syns Jens og Co. må De må <laughs> gjøre noe med det her. Altså. Ja, men det er sant, det. Men, men har du noe du sparer til? Er det relativt til en hest du skal kjøpe, eller Nei. er det bare <laughs> <laughs> det Du sparer ikke til hesten. <laughs> Hva er det du sparer til? Nei, jeg sparer jo ikke til noe. Nei, men har du penger? Eh, setter du pengene på bok? Ja, BSU. BSU på BSU, ja. ja. Du sparer til leilighet. Det er, ja, det, er sant. det er den kjedeligste måten å ja, det, er det, er jo, det er jo mer sånn derre eh, jeg tenker jo det å spare penger eh, Da er jeg aldri den som sier sånn Nei, jeg har ikke penger, så jeg har ikke råd til å være med. det er sant. Nei, Det er sant. Du Men da har du være heller den en unnskyldning for å ikke være med på noe du ikke har lyst til heller, da. jeg har Kan alltid bare si det er opptatt, da. Ja, det kan Det er, det er sant. <laughs> Men, Det kom en lang avhandling om hvorfor det var så bra, eller hvorfor. Men Ja. du kan ikke. men det er en fin balanse. ikke sant? Hvis du sier ah, 'jeg har ikke råd til å være med, jeg har ikke noe penger', hvis du sier hver dag 'den lunsjen din, jeg brukte sju kroner på lunsjen', det er en sånn balanse mellom nag, da føler jeg jeg får til eh, Ja. Og så haiker jeg det. Uh, for ja, du haiker veldig mye, det er sant? Nei, jøss. Yes. Det har du snakka om før. Det snakket ja. Ja, ikke på er... denne podkasten, men på Nei. scenen. På scenen. Eh, du pleide å haike fra du var bitte liten. Ja. Starta som sjuåring. Eh. Så du har alltid hatt et sånn økonomisk, eh, et økonomisk hode? Ikke et suppehode, men <laughs> Et gjerrigknarkhode? Ja ja, nei, vet ikke. det er jo veldig hyggelig å haike, da. Mm. Sant? Det er ikke bare for å spare penger. Mm. Det går mye raskere enn kollektiv. Men, men du kan jo ikke kan. stole på det. Du kan ikke jeg skal på jobb om ti minutter. Ok, da må jeg stelle meg på haikinga. Haiking går om to minutter. Du kan ikke liksom på en måte satse på å komme deg tidsnok noe sted. Ja, du setter deg inn og bare Det var faen meg på tide! Ja, ja, <laughs> du er for sein! <laughs> Du kan jo ikke det, liksom. Jo, om, om morgenen så går det ganske greit. Eh, å haike? Å haike, ja. Da Fra hvor? Nei, altså da, jeg pleier ikke til skolen, da. sant? Til Westerdals? Til Westerdals? Nei, ikke nå, nå uh, nei. Ah, ja. nei, det syns jeg også Men jeg haika faktisk Jeg haika ikke så mye i Oslo, uh, men jeg haika faktisk Vi hadde jo show forrige eh, ja, ja. Da var jeg Med på Med seilklubben på ja, Skuret. På Skure Ja. Og da uh, var jeg oppå Torshov på det andre Dameteatret på fint, det impro, ja og var ferdig der sju. Mm. Showet skulle starte åtte. Og, eh, det tar først... mindre enn 20 minutter å gå. Da. Skal bare ja, ja, men ja, eh, vi, vi, skulle jo være Alle ja. komikere skulle liksom være der klokka sju. Det er sant. Så du hadde egentlig null minutter. Ja, jeg hadde null minutter. Så jeg haika, og det gikk dritbra. Og kjørte meg helt til døra på skuret. Wow. Jeg, jeg, tror fortsatt jeg ha, Vi har haika veldig, veldig lite. Jeg tror fortsatt jeg, tror jeg har en liten sånn frykt, frykt Det er sånn du lærer når du er liten. Det er akkurat som at du lærer at fl fl rød fluesopp er farlig. Så lærer du også at ikke haik, for da blir du voldtatt. Den sitter fortsatt litt i meg. Jeg, jeg, jeg, jeg tør ikke helt å haike, tror jeg. Men har du regna på hvor mye penger du har spart på å bli voldtatt et par ganger. For det er jo <laughs> det er taxi jeg Altså, jeg kan jo tjene penger, for jeg kan jo liksom be om penger etterpå. Ja, det er sant. Ja, det, ja. Jeg ble aldri sjekk om de har fôr i lommene når jeg setter meg inn. Og hvis de ikke har fôr i lommene, så bare OK, jeg tar neste. Det var veldig rart. Okay. Eh, la, lar de deg bli sittende etter at du har sjekka når, du har, når de har fôr? Ja, greit, den var litt løs. <laughs> Men vi må, okay, vi må ja. ha noe inne på hvor gjerrig. Hvordan gjør man det? Ja, ok, Så min, mitt forslag er at du, du først forklarer at du du, eh, siden du ikke har kjøpt lunsj hver dag, så har du kjøpt eh, hva, tre leiligheter og eier fire hester og ja. alt sånt. Liksom. For du, du sparer sjukt mye penger på det. At, eh, men at du ikke har så mange venner, fordi du sitter bare og forteller dem at du sparer penger. Så du, du sparer, masse, sparer, masse, penger på det, for du trenger ikke gå på kino, trenger ikke komme på fest, trenger ikke gjøre noen ting. Bare sitte hjemme med alle pengene dine. Sitte hjemme og spare penger. Ja, og kanskje fortelle litt om hvor mye penger du har spart på å bare blitt voldtatt fire ganger ja. I, på haik. Er, er, det, er, det litt drøyt, kanskje? Voldtektshumor. Det er jo ikke lov til å være kvinnelig komiker i Oslo uten å ha minst Nei. ti streite minutter om voldtekt. Nei, altså, det... ja, men så, så, lenge du kommer, så er det vel innafor, er det ikke det? Eh, <laughs> du er, så lenge du er innafor, så kommer du. Du er litt uh, off i dag, Niklas. Må sette deg på probation. <laughs> Men jeg foreslår at vi beveger oss videre til neste vits etter en liten pause. Da er vi tilbake på Selklubben podcast, og eh, den andre personen som skal prøve å få en vits inn i kuvøsa, en ja. tidlig født vits som nå ligger eh, og strever etter luft, eh, den skal vi nå prøve å nurse to life, ja. det heter på engelsk. Eh, Samuel, du hadde en ja. vits. Jeg jobber med en uh, ny. Det har ikke kommet noen nye på veldig veldig mange år. Uh, så jeg holdt på med en ny dansken, svenske og nordmann-vits. Ja! De, uh, det er lenge siden vi har hørt noe til dem. Så jeg har ikke kommet så langt med den, men de, er, de har skrevet et uh, par linjer. De er nå på et isfjell. Ok. Har ikke noe mer enn det. Eh, de er der. Eh, danskene, det var så, finne konflikten. så var det danskene, svenskene og nordmannen som var på et isfjell. Ja, det, det er så langt det har kommet. Tysker? Det, du må holde ja, men Nei, det skal liksom være skandinavere. Skandinavia-humor. Ja. Eh, uh, <laughs> Islendinger aldri, men det er, er det politisk at isfjellet smelter, kanskje? At de må finne ut hvem som skal Ja, altså, på en eller annen måte så må nordmannen være den som kommer ut på toppen. Ja, det, er det, er jo klart. hele ja, Og så kan svenskene og danskene fortelle sin versjon. Ja. Også, men så eh, husker jeg aldri... Isbjørn, isbjørn, tenker jeg med en gang, på isfjellet. Ja. Med global oppvarming eh, ja. Genpolen, kanskje? Kan ha noe med det å gjøre? De er skandinaver. Altså, de, de, kan jo bli Fordi vi har jo øh, Altså, Norge har jo ganske mange plattformer og båter rundt omkring ja. i Nordsjøen. Mm. Så han kan jo kanskje bli Men det, det ble litt kjedelig. Eh, okay. Danske, svenske nordmann var på et isfjell, uh, og så eh. smelta det, og så ble bare nordmannen plukket opp fordi norske båter plukker ikke opp. Hva hvis de prøver å få det til å eh, De å få det til å slutte å smelte? Ja. På hver sin måte? Ja. Så dansken eh, Hva var det han gjorde for å prøve å få isfjell til å slutte å smelte? Han eh, Det må jo være noe, med, altså noe som er stereotypisk for dansker, da. Eh, han drikker øl, skriker. Drikker. Eh, jeg veit ikke. Jovial. Ja, han prøvde å godsnakke med isfjellet. <laughs> okay, Drita full. Men det var jeg så Kjør og spill! Nei, det er en isbjørn der. Okay, isbjørn. Isbjørn. Okay, det kommer en isbjørn svømmende, ja. Ja. og hver av dem prøver på hver sin måte å unngå Eller å, å, å, å bli for, ikke bli spist. De må snakke med isbjørnen. De må enten de må finne for, Ok, så ikke danske ja, dansken gikk bort og prøvde å godsnakke med isbjørnen. Det gikk ikke. Han ble spist. Han ble spist med en gang. Og, så, og Da ble isbjørnen litt full, selvfølgelig. Ja. Men, jo, men, han ble spist etter vi må, vi må nevne minutter, for det er alltid eh, okay. litt det er alltid få minutter. Nei, men det er alltid få minutter for dansken, og så er det litt færre. Ah, okay, okay. For det er litt Etter, eh, bedre for neste. Om få minutter så de over kanten av isfjellet. Ja, ja nei, men sånn altså, Dansken siden. ble først spist på tre minutter, og så ble, prøvde svensken å right. godsnakke med isbjørnen. Han ble spist på nei, seks nei, minutter. Nei, svensken må prøve noe annet. Okay, han kan prøve noe annet Svensken han prøver å eh, Jeg føler at han er sånn snusfornuftig svenske. Han prøver å Kan han fange isbjørn? Um, ehm, nei, det er litt ja, liksom han, sånn kan prøve å fange den. De tre små grisene og ulven-versjon med global oppvarming oppvarming av isbjørn. Nei, nå trekker du inn for mange elementer. Ja, vitsen, <laughs> nå, det blir for jeg, vanskelig for lytterne. Jeg vet ikke, jeg bare tenker at de prøver å få den isbjørnen til å skjønne ja. Altså, han danskebjørn Godstokke Svensken, han gjør noe annet. Han prøver å få isbjørn Altså, han må, han må få en mer sånn svensk løsning. Han prøver å gi den eh, kjøttbuller. Eller sånn gavekort på Ikea. For eksempel. Ok, gavekort på Ikea, men det funka ikke, så han ble spist, han ble spist etter seks minutter. Seks minutter, ok. Ja, der har vi det. Men hva gjør nordmannen nå? Han <laughs> Jeg veit ikke. <laughs> Han, eh, eh, han, må jo finne en god metode for å Oppholdstillatelse. Ja. Eh, nordmannen ba isbjørnen om å søke UDI om oppholdstillatelse. Og underveis så ble isbjørnen så deprimert <laughs> at han tok livet av seg selv på et asylmottak. Men det kunne det både skjedd jo, i Danmark og Sverige òg, så det, det, det blir liksom ikke Det er ikke så forskjellig asylpolitikk. det. <laughs> Men hva om han for eksempel Uh, hva om nordmannen står på da, eh, Altså, er, begge, alle står på land. Ja, OK. Nei, da går det ikke, for da funker ikke det. Vitsen skulle vært for dit. det skal på isfjell. Hvis det er en isbjørn okay, okay. Polen har smeltet. Ja, det det ikke Polen. Og så kommer isbjørnen og må ha et sted å bo. Og så kommer han til, først til Danmark, så til Sverige, og så til Norge og spør kan jeg bo her, polen min har smeltet. <laughs> og så? Jeg vet ikke, så må de <laughs> Ok, for det, det jeg tenkte, de står, på, de står, på, isfjellet, danskene har spist, svenskene har spist. Mm. Ja. Og så, da tar nordmannen og pumper opp mer olje. Det blir global, opp, global oppvarming. Og så smelter isbjørn, eller isen under begge to, men akkurat under der hvor nordmannen står, så er det land. Det er ikke en kjempegod vits. Nei, det er ikke <laughs> Og da blir det gult regn i Kina. Eh, eh. <laughs> det var en bra ja. avslutning. Eller kanskje det ble svart regn i Kina. Svart for de har jo Kina, ja. Eh, mye kull. Eller så promper nordmann, og så løper isbjørnen kanskje. Ja! Det er mye bedre! Vi tar den i Men stedet. prompa så høyt at isbjørnen døde. <laughs> Klassisk. Ja, kjempebra. Vitsekuøsen slår til igjen. Ja. Verdens nyeste dansken, svenske, nordmann. Niklas, du vinker med mobilen, for du har også en vitskuvøser du har lyst til, eller en vits du har lyst til å plassere i kuvøsen. Ja, konsept kommentator. Så langt så har vi en, vil jeg si, utrolig sånn medium levedyktig vits. Mm. Et mm. grotesk misfastid. <laughs> ja. ja. Ideen min er kommentator i andre kontekster. Eh, kan man gjøre historiske eller uh, politiske hendelser Mest spennende? Sportskommentator eller politisk Sportskommentator på andre. Arne Skeie bare kommenterer ja, alt begravelseskommentator. mulig. Begravelseskommentator? Ja, der går Hansen ned i bakken. Det ser lovende ut. Det er som i Pavljoika i 87. Du ser at uh, han <laughs> går sakte. siste Jeg må jo litt... poengtere at sportskommentatorhumor er, uh, er ganske veletablert ja, det eh, det, for, format. Da. Men hvor Altså, hvilke settinger kunne man tatt det på? Jeg foretrekker politisk kommentator. kommentator. Jeg tenker ja. kommentator-kommentator. Altså, du okay. kommenterer ja, der, der, kommenterer han uh, at uh, Riise sparker ballen. Ja, der kommenterte han ikke eh. at han eh, ikke <laughs> er, tok Er det ikke det vi gjør hjemme i stua, da? Jeg ser jo ofte folk på Twitter jo, som er sånn Fy faen, jeg er for dårlig, ja. du er ikke på Twitter lenger. Men der sier folk ofte sånn men, men uh, hva med Jeg ser for meg politiske kommentatorer i gamle dager at ting skjedde mye saktere enn de gjør i dag, for nå er det så kjapp utvikling. Det er sånn Å, det har skjedd noe i Libya. Pff, nå er det krig i Libya. Og, men Eh, ikke sant? Så hvis det hadde vært eh, Se for deg hvis, hvis f.eks. I, eh, i, i, Israel, da, mm. eller det som da Jeg vet ikke hva det heter, men altså i Jerusalem, ja. når det, korstogene kom Å, nå kommer korstogene, Hva tror du politiet kommer til å ah, Dette kommer til å bli spennende om, <laughs> om, et halvt år, når jeg er framme med de båtene. Da kommer situasjonen til å tilspisse ja. seg. Og så sånne, sånne utenriksreportasjer fra eh, tusentallet, basically. Ja, ja, Og jeg ser for meg at det også ville vært fordi ofte en sånn beleiring varte jo gjerne ja. et par år. Ja. Folk fikk jo barn og familier utafor de borgene. Og liksom, hvis du ikke sant? 100-årskrigen. Det er jo ikke det, det, ikke det nå lenger. Vi ja, en generasjon rekker jo ikke liksom Libya-aksjonen. Det er liksom tre Nei. generasjoner. Hvis du, basically, hvis du hadde omgangsuke, så gikk du glipp av hele krigen. <laughs> det er veldig sånn Å nei, hva har Uh, så det, det, det, var nok uh, Det var nok derfor det ikke var politisk kommentator på den tida. Ja, Fordi det, ville ta, for, det tok for lang tid. De kunne prate i liksom årevis. Ja, det, det, ble rett og slett Man, hadde på en måte ikke, man klarte ikke å fylle det ut nei, så lenge. da. Nei. Ja. ja ja, da fikk vi noe der, i hvert fall. Eh. Nei, Jeg liker den historiske referansen. Alright. absolutt. Det er eh, Opp til Golgata, f.eks. Jeg liker den sportsgreia, så jeg tenker jeg skal jobbe litt mer med Opp Golgata, men, men, ja. OK. Men, ja, altså, der kom Jesus. Han ligger ja, langt bak eh, han, Hva heter han andre som kom foran? Barabas. Barabas, ja. Barabas har et litt forsprang på Jesus der. De kommer oppover Golgata. Det ser lovende ut for Barabas. <laughs> jeg kan gi dere et lite utsnitt av en av de linjene som fikk meg til å vinne en spontan rap-battle på nachspiel i går. Wow. Du står der og slår på din maracas. Uh, jeg, jeg, hva var det for noe? Du taper, for uh, du er Jesus, og jeg er Barabas. Oh. Det, den sitter, den. Jeg Barabas kom seg, si unna. kom seg unna Alcatraz, trodde jeg du skulle si. Noe. Ja, det kunne jeg også sagt, ja. da. Jeg sniker meg ut som eh, et eller annet Alcatraz. Ja. Ja. Uh, i, og kanskje noe med albatross, kan du ta derfra? <laughs> ja, det kunne også. ja. <laughs> og noe med glass. Et eller annet. Og så bare sleng på, det var nachspiel tross alt, sleng på noe med rass. Ja, det, da hadde jeg jo garantert funnet Ja. Da føler jeg vi har klart å komme fram til Vant du ikke likevel? Øh, jo, men jo, jeg, jeg vant ikke garantert. Nei, ikke det. Nå ser jeg forresten Nils August Andresen har skrevet et eller annet med meg på Facebook. Det irriterer meg hele tida. Jeg ser det, det på mobilen min. Han er redaktør for Minerva. Han skriver sånn jævlig lange, terpete innlegg om at jeg tar feil et eller annet. Og han har okay. veldig ofte rett. Det irriterer meg da jævlig. Jeg vet at det står nå på et eller annet sted på internett et eller annet langt om at jeg tar feil. Og sannsynligvis er riktig. Jeg sitter her liksom ergrer meg masse. Skal vi se. Hva, se hva kan ikke du ta en barrabas linje da? Bare skrive den. Ja. Jeg er Barrabas, skal vi se. Jeg syns det, det tar litt tid å loade, da. Faen, Men er det sånn at du liksom har altså? sånne eh, battles med folk? Ja. Det er Facebook eh, ja. Det er på en måte Facebook-krangling-battle. Ja. Skal vi se Å, faen, så langt innlegg. Oh, Jesus Dette er kanskje Se her, da. Det ser veldig mye lenger ut. En, to, tre. Wall of text. Det er kanskje 20 avsnitt. Om. Det er en masteroppgave. Ja, jeg, jeg får ta den seinere. Ålreit, vi tar en pause. Og så, og så er vi straks tilbake med mer podkast. Da er vi tilbake til andre halvdel av Selklubbens podkast. Nå har Eivind gått for å svare på denne masteroppgaven av et innlegg. Og ja. Eh, hva tenker du? Tror du blir eh, innertier med denne battlen hans? Eh, det blir spennende å se. Jeg lurer på om det kommer noe konstruktivt ut av det. Har det vært noen lovendringer av de Facebook-diskusjonene hans, tror du? Nei. Det er vel Er det ikke tidsfordriv? Ja, i helvete. Hva er dette for noe? Ba, kom inn! Hallo? Mamma? Hei. Hei. Uh, eh, er greit med å sette meg ned, eller? Vi har en podkast. Det går bra. Uh, ja. Hvem er du? Jeg er kompis av Eivind. Ok. Uh, han sa at jeg kunne komme og være med på podkast hvis jeg var interessert i det. Hvor, det møtte du han ute i gangen her, eller? ja, han løp forbi. Han sa jeg bare skulle gå inn. Ja, nei. Ja. Hva heter du for noe? Andreas Fjellberg. Ja. ja. Det er, jeg er standup-komiker. Jeg var med litt uh, i går på konkurranse. Borte på uh, første gang på, på Blindern. Blindern Open. Hvordan gikk det? Jeg gikk ikke så bra. Jeg rakk ikke fram fordi jeg hadde, var syk. Så jeg satt hjemme og så på eh, Game of Thrones. Ja. Det er ganske fett. Ja, kan vi høre noe av det materialet du hadde, eller? Siden du er på en eh, humorpodkast? Jeg veldig sånn at jeg Eller min greie, da, for å ta det med en gang, mm. eh, er at jeg har blitt singel. Eh, så jeg prøver liksom å Jeg har skjønt at det er en greie for å møte damer, da. Og for å på en måte lufte problemer, da. Fordi eh, jeg pleide å ha masse venner da jeg gikk på barneskolen. Eh, og så flyttet jeg jeg flyttet egentlig ikke så langt. Vi flyttet liksom til et annet sted uh, i det samme nabolag. Men uh, så mistet jeg på en måte kontakt med mange av vennene. Jo, det var egentlig innenfor gangavstand. Men det var liksom Jeg føler at det var det som gjorde den store forskjellen. da. Du hadde så, fint hus før du flytta, kanskje? Eller, Hva sa du? Du hadde fint hus før du flytta? Så vennene Nei, vi hadde, det var ganske likt. Vi <laughs> kjøpte en annen eh, leilighet. Samme, samme rekkehus? Ja, mor og far skilte seg, og så altså, flyttet jeg sammen med mamma. Og så tre år senere så hadde jeg ikke like mye kontakt med alle vennene mine. Så det har vært liksom ikke så mange å lufte tankene mine med da, siden Nei. den gang. Så Bortsett fra kjæresten min, da, men nå er jo ikke vi sammen lenger. Så da... Nei, det stemmer. ja. Hva skjedde med kjæresten? Eh, det er litt lang historie, egentlig. Men eh, du kan si eh, vi er ikke sammen lenger fordi hun gikk fra meg, da. Eller at hun gikk bort, som det heter i, på legmannsspråket. så hun, hun, hun døde? Ja, hun ble påkjørt av en trikk. Så ja. det var jo litt sånn Det var litt spes da. det er ganske spess. Ja. litt spess, Hun satt i rullestol med sånn batteri. Uh, som du uh, Ja, du vet uh, Altså, hun, treng, hun, kunne styre med hånda, og så hadde den gått tom for batteri rett på skinnene. I mørket. Så hun ble bare <laughs> Hun hadde ikke Jeg syns ikke det er så veldig morsomt, egentlig. Litt, Hva sa du? Det var før ulykken hun satt i den stolen. Ja, hun har syntes i den siden hun var liten. Hun har en, en ryggmargs... Ja. Hun er en sykdom. Hadde da en sykdom. Du satt ikke fast i liksom trikkesporet? Nei, det var bare tom for batteri. Så eh, det var i bunnen av Du vet, eh, når, når trikken kommer ned fra Torshov, så har den veldig fart forbi Ringen kino. Og det var, vi hadde, vi bodde, eller hun, hennes eh, pleiehjem var der, da. Så hun hadde vært og sett uh, Django Unchained. Uh, og det er litt ironisk, for hun er på en måte chained til den uh, rullestolen. Og, det, er, det er passende, da. Ikke ironisk, egentlig. Jo, jo, det kan du si. Ja, men det, var, det, det, var jo det som eh, Mens han klarte å bli eh, unchained, da, ja. så var jo på en måte nettopp det som var litt av problemet. Da, ja, hun, hun, ble jo på en måte unchained, hun òg. Det er en veldig fin måte å se det på, egentlig. Jeg har ikke hilst på dere, forresten. Hvem Nei, er dere? Samuel Knutsen heter jeg. Samuel, Samuel og Karen, Karen. Hei. Niklas. Og Niklas. Ja. Men kan, okay. vi har nettopp hatt vitsekuvøsen. Ja, ja. Har, har, du noe vits du kunne Det er sånn at vi, har, vi skal komme med en idé, og så skal vi lufte den, og så skal vi andre hjelpe deg å komme frem til å forme vitsen. Altså, bare fyr løs, du. Eivind sitter vel okay, der ute i neste kvarter, han, så han eh. ja, han er veldig Han skulle skrive masse. Men uh, det jeg tenkte som jeg syns er litt funny, eller som ikke er funny, da, men som er uh, jeg har lyst til å teste ut, er uh, The Game. Eller the, ja. altså Pickup Artist. Kan, kan, du ikke teste på karen? Ja, eller få legge litt eh, bakgrunn, da. Altså, ja. Det jeg har lyst til å gjøre, er på en måte å det er liksom både å vise fram eh, knepene, fordi min tanke bak det er at hvis jeg står på scenen og, og viser fram the game, og er liksom Pick Up artist, da, og liksom under dekka viser det fram, så tror jeg at det kommer til å funke på ganske mange av de kvinnene i salen. da. Eh, eller jentene. Ja. Og da vil det på en måte De vil eh, subliminalt, eh, som er et ord de bruker, da, bli ganske tiltrukket. Så jeg har sett at det har vært en del HB7 pluss da, på standup-show. For de som ikke vet det, så er det HB betyr hot babe. og så er det tallsystem hvor det går fra 1 til 10, ja. tror jeg. Eller 100. Avhengig av <laughs> Det er mulig at leggelista er veldig lavt, men jeg ja, tror det er Hvis jeg er syv av hundre. ja, men det er jo Jeg holdt på å si eh, men, Her det er hull, er det håp, da, sier de i pickup artist-bransjen. <laughs> men håper du at de skal komme opp på scenen, eh, eller håper du at de skal Jeg håper at de skal komme bort etterpå, etterpå ja. og si at det var veldig eh, Jeg ble veldig tiltrukket av det du sa og sånn. Ja. ja. Så en slags man, Humor Chippendale blir du da? Ja, på en måte. Ja, litt, kanskje. Altså, Jeg vet ikke om jeg skal prøve på Karen. Ja, ja, men, på Karen ja, men det du ikke vet, da, eller på en måte det som er litt i bakgrunnen her Prøv på lytterne. Eh, ja, men det er det jeg har gjort akkurat nå. da. Okay. Fordi en av de første knepene i boken er å vise folk Uh, si sånne triste ting om deg selv som gjør at de syns synd på deg. Da. Ah, og si, i gang allerede. Fortelle dem en trist historie om ekskjæresten din, f.eks. Ja. Slik at hun slik at de syns synd på deg. Får, det, er, eh, det, er det som er liksom din gamestil? Det er første knep i ja. min bok. da jeg, for, akkurat, jeg, kan forestille meg at akkurat som folk har sånn egne Noen sånn kung fu-folk har sånn dragon ja, moves og tiger, så har du da Du har liksom trist historie som din som med det. Du vil prøve å få sympati? Ja, jeg vil ha Sympatilinja, du. Hvor lenge varer det? Uh, Eh, det varer ikke så veldig lenge. Det har ikke fungert. Jeg har ikke brukt så lenge, da. Det er liksom Nå har det gått uh, seks dager, da. Mm. Siden uh, begravelsen. Og det var på en måte der jeg følte at det ble helt slutt, da. Ja. Så det var liksom litt sånn weird, fordi det var hele familien hennes og, og moren min og, og, litt sånn, og, så, og noen av klassekameratene. Og, så følte jeg at jeg på en måte måtte jo si det, ikke sant? Eller sånn, For jeg vet ikke om det er noe sjel etter døden, eller hva som skjer, liksom. Så jeg følte at jeg måtte på en måte Så jeg måtte på en måte Jeg gikk opp med en blomst helt på slutten og lente meg over kisten. Og så hvisket jeg, liksom, eh, sånn, så de andre ikke kunne høre det. Jeg slår jo opp. det er, og det, da følte jeg det det er ganske dårlig gjort, på en måte. Ja. Jo, men hva skal jeg Ellers så ville jeg jo vært utro da når jeg har sex med alle de damene på de standup-showene, så jeg tror hun forstår det ganske godt. Det, altså, det man ikke vet, har man jo ikke vondt av. Altså, det, det, er godt. Og så... det er riktig. Men hvis hun lever ennå, da, hvis, eller hvis det er en sjel i himmelen, så vet hun det jo. Ja, det er sant. Det kanskje, det, kanskje, det var best ja, var. Men, uh, satt sikkert og så på sin egen begravelse. Ja, ja. Eller svevde, kanskje. Ja, det ville jeg gjort. Men uh, spørsmålet er Jeg vet ikke om jeg hadde giddet det. altså. Jeg hadde sjekka ut hvis det var mange som gråt. Hvis det er et liv etter døden, da! Du bare har det dritfett i himmelen, liksom. Ja, altså, men da har du evigheter til å, på din egen til å være med på det. Jo, men det er interessant å se hvor mange som hadde kommet og sånne Hva de sier i talen og sånn. Ja. Ja. Nå begynner jeg å tenke at du kanskje ikke burde ha sagt det. <laughs> men uh, det var rolig. Men uh, er du ikke redd for å tiltrekke deg mamma, mamma altså mødrekarakterer når du vil ha sympati? Jo, jeg gjør jo ikke bare det, da. Uh, jeg, det ser jo litt hva jeg har på meg, kanskje. Jeg har på meg en sånn uh, Indiana Jones-hatt og uh, en monokkel som jeg har i det ene øyet. Og så har jeg på meg en dødningsgallering og masse smykker. Og så har jeg på meg en settekasse i en slags eh, dere, dere, ser det jeg har på brystet? Det er liksom en, masse, en liten hylle med masse små luker i, ja. med forskjellige gjenstander. Det, det som det kalles er peacocking. Og det er eh, fra the game. Det handler om at du har på deg masse Du har masse ja, ting. For å være interessant? Så at jenter skal ja. komme og spørre ja. Hva er det lille glasset med den uh, eh, tannen i som du har i den kassa? <laughs> Og det er, eh, det er, faktisk eh, den første melketannen som jeg fikk tak i. Eh, ikke din? Nei, faktisk ikke. Det var en fyr i klassen min som mistet den. Og jeg, klarte å lue den til meg. Så, så var den første melketannen du fikk tak i? <laughs> ja, Han var et år eldre enn meg, så jeg tenkte jeg får jo penger for den melketannen. Så jeg tok den. Ja. Hvorfor ikke? Karen, du er kvinne. her. Føler du nøkler det nedtil? Du må Nei Eh. Hvis du ser på den skuffen han har, eller hva er hylle, hva du kaller for hva er det du ville, interessant. hva ville du, tatt fra den, og liksom, hva, hvilken av de tingene ville du blitt litt eh, inspirert av? Eller Altså Du spør meg om en av tingene, da, så kan jeg, ja, jeg snakke litt. Den jordbæren som er grønn. Ja, det er et jordbærkart. Ja. Eh, jeg føler at det er, det er, mer som et ordspill. da. Så da sier jeg det er på en måte et kart over hvor vi kan finne kjærlighet. Fordi jordbær er jo et slags symbol. Det ligner jo på et hjerte. Ja. Det sånn... Så det er sånn kjapp one-liner, da. Ja. Ja, den... Det er ikke alt som er et minne. Men Bruker du den kassa når du har show? Prater ja, du om den da? Den må jeg vise fram, ja. Men Er den også for, for å få sympati? Eller? Den er for å starte to break the ice. Ja. Sånn som eh, den lille hammeren jeg har her. Den sier jeg, Noen spør om den, så sier jeg <laughs> den er for å bryte isen. Og så er samtalen Da er samtalen i gang. Da er, bare, er det bare å pøse på. Da går det bare videre til sagen. Da bare kaster jeg meg over. Ja, for eksempel, da, eller andre ting. Ja. Men det som er viktig også, som kanskje ikke alle Er det ingen som har hørt om The Game, eller? Jo, jeg må innrømme ja, Du har du PUA-systemet, holdt på å si. Ja. Eller miljøet. Er det han rapperen? Nei, PUA. Det betyr pick-up artist, da, hvis du ah. følger litt ah. med. Uh, ja, nei, så det, et av triksene er at du må um, du må, du må, negge folk. Du må gi folk liksom en, et kompliment. Og så må du trekke det tilbake på en litt sånn lur måte, sånn at de føler seg veldig sårbare. Okay. Fordi at jenter, det er det som er, at de, hvis de føler seg sårbare, så er det veldig mye lettere å, komme utnytte. i eh, Ja, til å mm. utnytte, da. Ja, Det er sånn, sånn markedsføring. Du avdekker et behov, og så fyller du det etterpå. Ja, det kan du si. Eh, sånn som min ekskjæreste, eh, da. Hun Eller er det enke? ikke Hva heter det for noe? Eller hva blir det for noe? Din eh, enkekjæreste? Nei, det heter ikke. du er enke. Ja, ja. Eksen, da. I ja. hvert fall. Hun uh, satt i rullestol. Og det føler jeg gjorde Det var liksom veldig sånn som gjorde henne sårbar. da ja. Og det følte jeg Så det var på... det du ble tiltrukket av? Nei, men jeg tror det hjalp veldig uh, for å sjekke ja, opp henne. da Ja, selvfølgelig ja. Så du kan enten velge noen som fysisk, som konkret er ganske sårbare. for eksempel noen som er såret. Det er jo litt enklere å vite det, på en måte. Så... ja, det, du ser det, men veldig mange er såret i sjelen sin. Mm. Kan ikke du vise det, okay. hvordan det fungerer i praksis på kamera? Karen, du har veldig fin stemme. Det høres ut som en uh, hore som har drukket masse klorin. <laughs> det er det, Eller var det litt for mye? Negga du karen nå? Nå negga du. Det er litt vanskelig, for du må mm. negge liksom ikke så mye at de ja, eh, nei, blir det... sinte. Ja. Men hvordan dekker man når man har gjort, gjort, dem sårbare sånn? Hvordan får dem til å komme til deg etterpå? Jeg føler at de for kanskje nå, ja. For nå merker du nå at du liksom føler at du må du må, du må vinne til tilbake. Ja. Du kjenner at du, du har litt minus på kontoen. Ja, sant. Du prøver ja. å Men jeg tenker du bør ha show på altså, type sykehus. Sykehjem. Det har jeg faktisk tenkt på. Og det har jeg tenkt å gjøre på sånne steder hvor folk er veldig sårbare. Ja. For eksempel fordi de har knekt beinet. Jeg tenker Eller... Sånn skal dø også, sånn. Det er kreft der. kan pikke opp damer som er i ferd med å Det er sant. det er litt ekkelt, Men det jeg tenker, er at du er som en ulv. Og de er som, eh, de er som en flokk med, med, byttedyr. Og du tar jo ikke det byttedyret som, er, som hopper forrest og er sprekest. Nei. Du går etter det svake som halter bak, ja. som holder på å dø. Som er kjempelett. Nei. Så da har du eh, Det er sånn alle Hvis du ser eh, naturdokumentar, så ser du hvordan rovdyr egentlig er. Og det er jo menn som er rovdyr eh, mellom kjønnene, da. Det er helt på en måte. Og kvinner er planteetere. Men, men så det... min ekskjæreste var f.eks. vegetarianer. <laughs> så... men, men, du sier at det har liksom ikke funka ennå? Det har bare gått seks dager, da! Jesus! Ja, men, men, har du prøvd å kanskje overdrive det mer, f.eks.? Og prøve å få enda mer sympati hvis du sier noe som kanskje er enda mer makabert? Ja. Om meg selv eller om dem? For eksempel. Uh, jeg ja, kunne altså, jo beskrevet hvordan det så ut da jeg kom ut uh, etter kjæresten min, da når hun hadde blitt påkjørt av trikken. Ja. Jeg hadde jo bare gått etter fordi jeg måtte kaste en brusflaske og sånn. Og hun hadde kjørt litt i forveien. Det så jo ikke ut, altså. Jeg måtte, det måtte rydde opp. Du måtte kanskje være med å rydde opp? Ja, men. det var deler kan... av den uh, eh, rullen. Det var liksom skikkelig grotesk. Du kan jo si at det er jo uh, litt din feil. Hva da? At hun eh... Jeg vet ikke, altså. Hvem er det sin feil hvis hun har Hun kjører den ikke når hun er hjemme. Da sitter hun i stolen eller satt da, og så på, uh, på Downton Abbey og TV-serier og sånn. og hvis jeg brukte den stolen litt for moro skyld for å kjøre rundt i stua uten å si fra til henne Det, ikke, betyr ikke dermed at, uh, det betyr ikke dermed at det var derfor hun kunne lade den bedre. da. Ja. Så det føler jeg at det, det er ikke bare opp til meg, da. Det går jo etter jenter som er sårbare, og det her ja. jo en, var jo en sårbar jente. Det er jo din oppgave ja. å Er det det, ja? Er det ikke liksom Poenget er jo på en måte å, å Fikk du Få pult, da! <laughs> Si Fikk du det? Nei, jeg gjorde ikke det. Vi var bare sammen i tre år, da. Det var liksom litt tidlig i forholdet og sånn, så det er ikke hver gang du får uttelling, liksom. Men det er, sier i the pickup game, uh, game, da, at du må, uh, du må Hvis du sjekker opp 1000 damer, mm. og du treffer seks ganger, så har du fått pult seks ganger. Så Så det er jo seks uh, eh, Håper å si det er, jo, det, er jo, full score, det. Mm. Det, det, er, det, er sant. Ja, er sant. Skal... Du taper jo ingenting på prøve. Vi, vi, har fått inn et par SMS-er her fra lyttere nå som okay. Eh, sier at de skal ta til seg rådene. Det er, det er en podkast, så de SMS-ene er, er, jo sendt fra fremtiden, på en måte. Men ja. Eh, de har i hvert fall hørt eh, rådene dine og skal ta det til seg. Men er, folk lurer her på hvor de kan se det. Har du noe sted du skal ta standup? Jeg skal din? prøve med pickup game mitt på datterdagen på onsdag. Okay. Ja, men femte Tror jeg sjette, femte. Ikke spør meg, jeg er ikke så god på dager og datoer. Femte ok! Ut. Ja, nei, Kan du stikke og hente Eivind igjen? Ja, kan se om han er ute i gangen. Gjør det. Right. Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Og lykke til på onsdag. Takk skal du ha. Karen Sokker, skal du være med han? Eh, velger du å bli med, eller skal du bli sittende? Vi kan møtes på onsdag. Ok, vi møtes på onsdag, Karl. Så ser dere hva som Ja. Ok, ha det så lenge. Jeg <laughs> kan ikke garantere at han fortsatt er singel, da. Nei, det er sant. hallo, ja. Da Velkommen tilbake. Eh, uff. Fikk han, du eh, svart? Ja, han eh, løp ut igjen, han andre fyren. Var han noe bra, eller? Jeg, bare, jeg, jeg, fikk ikke sett han i går. Han skulle egentlig stått på Blindern. Nei, han er, var en sånn pickup-artist. Pickup-artist, ja. ja. ja, kult. Han var, han var litt sjofel, egentlig. Eller, sjofel? Hva betyr det? Han snakka med han hadde dame som hadde i rullestol, og så prøvde han å få sex med henne, og så døde hun. Og så ja. nå er det bare seks dager etterpå, så er han ute med og sjekker opp jenter. Ja. Jeg, jeg Sånn, sånn er jo sånn livet. Yo, sånn pleier jeg å si. Men det er, eh, hørtes litt rart ut. Ja, men, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Og anyway, du, da, fikk du svart på ja, denne eh, Det er så langt. Jeg har aldri ja. sett mange. Så jeg kom liksom eh, Jeg har skrevet eh, 8000 tegn nå. <laughs> Så skal jeg skrive 16 000 til etterpå. Eh, og da Det kommer til å bli skikkelig ja. Med kapitler, kanskje? Og, det blir bind én. Svar til eh, Dere vet det, når du kjøper sånne gamle bøker ja, sånn, Dere gjør jo ikke det, da hvis du finner på en liten fin rap der på søndagsettermiddagen Hvis du finner på Project Gutenberg, så kan du finne liksom Cicers brev til eh, Valinius, eh, bok 1 og sånn. Så sånn er det dette her er. I framtiden kommer det til å være bindsterke verk. Det er dine, dine, memoarer, på en måte. Ja, dine kommer, analer, som man sier. Shame on you. Ja, men det, altså, det kommer til å være <laughs> lange bind med Eivinds Facebook-meldinger til eh, ikke sant, og så videre. Ja. Men er det ikke utrolig befriende når du er vant til Twitter, hvor det er hva da, 140 tegn? Ja. Nei, eh, sånne ting som får meg til å tenke at alt burde være på Twitter, det tar for lang tid å skrive. Eh, jeg kommer ikke til å orke å svare på det. Men sånn er så vi kan ikke gjøre noe med det. Eh, men eh, det vi skal gjøre nå, er at vi skal ha en kjapp runde med det deilige, morsomme spillet som heter Hva ville du helst gjort? Ja. Det er altså et spill som fungerer som følger. Jeg presenterer dere for to valg, såkalt dilemma, som er en meget populær grein innafor norsk tomprat. Og utenlandsk, for så vidt. Og så sier jeg bare Jeg skisserer bare opp hvert alternativ. Men eh, jeg har jo masse andre, en annen informasjon om hvert alternativ som dere må spørre meg om. Altså dere må, dere må, bruke fantasien litt for å finne ut hva de forskjellige aspektene ved hvert alternativ. Og så kan dere velge, men først når vi er ferdige med spørsmålene. Ok, ja. ok. Um, og alternativene Nå sier du som jeg tenker som jeg, så, jeg, så det knaker her, fordi jeg ikke har tenkt på noe. Hva, hva er premiene i dag? OK, vi kan ta premien ja, først. Premien, er en uh, sånn liten uh, scooter fra Suzuki. Den til en verdi av 32 000 kroner. Er lagd av barn, eller? Det er andrepremie òg, er det ikke det? Det pleier å være det. Andrepremien er en tur til Thailand for fire. Oi. I påska 2013 som også er gyldig fram til høsten. Så mm. det mm. syns jeg det er, er cool. Bra. Vi har alltid Noen sier, Eivind, du bruker for mye penger på de premiene. <laughs> <laughs> Hvorfor eh, kjøper dere ikke det opptaksutstyr, så vi slipper å sitte på Radio Nova? <laughs> sier nei. Vi skal ha ordentlig premie, for vi er, vi er, nødt, til ha, vi er nødt til å ha, litt ordning på ting. Så det er det inngangsbilletten til selvklubbens arrangement går til? Premien til dette? Ja. Thailand, alle pengene går til det. Der måtte vi klippe litt for at jeg skulle komme på noe bra dilemma. Nå har vi dem endelig. Første dilemma. Ville du ha vært en uh, eh, supergjerrigknark som sparte så mye penger hver dag uh, at man til slutt klarte å kjøpe Slottet to, som leilighet pga. den store BSU-kontoen? Eller ville du ha vært, uh, vært, tvunget til å kjøre rundt i en elektrisk rullestol selv om du var fullt uh, i stand til å gå? Ja. Det er de to dilemmaene. Da åpner jeg for spørsmål. Alle kan svare. Da ja. kan jeg begynne. Du er førstemann inn. På det dilemmaet der hvor du sparer penger eh, om dagen til du har råd til å kjøpe et slott, hvor Ja. mye tjener du? Er det samme som nå? Er, Eh, du har den inntekten du har nå, og den du projiserer, altså den du antar å vil ha i framtida. Så Ja. Eh, du bare ser på Nav-satsene hva hvor mye koster slottet egentlig? Eh, hvor mye ligger det på nå? Det, det nå har må gått det være litt eh, nå, ve Veldig mange spørsmål på rad, men, eh, for du må gi de andre sjanse også. Men greit, hvor mye koster Slottet? Det koster 170 millioner Eh, fordi det kommer til å være et kjempesvært boligkrakk om et par år. Ja. Og uh, kongen og dronninga har i hemmelighet tatt opp svær gjeld, ja. så de blir nødt til å selge det for å kunne overleve. Eh, Ari Behn, bor han i kjelleren? Leie kjellerleiligheten? Han bor på Skaugum. Okay. Hva følger med Slottet, egentlig? Altså, er det uh, Du får ikke med parken. Den blir konfiskert ikke Ikke noe av parken? Får man? Mm, nei, bare det som er liksom rett rundt. Du får ja. grus jo, du får grusplassen foran, da, men du får ikke parken bak. Kan du får det som er gjerda innad i stakittgjerdet også. Okay. Får man noe galister? Ja. Uh, nei, men du er nødt til å la gardistene bruke dassen, uh, fordi de har ganske kjipe Er det bare eh, én dass? Ja, det er bare én dass for Slottet. det er ikke alt Kan jeg, har jeg lov til å bygge det om til studentleiligheter? Naturligvis. Ja. Veldig raust mm. av deg. Mm. Ja. Mer? Le dyrt, da. Le sier jeg det er dyrt, selvfølgelig. Eh, du ville jo bare hatt plass til veldig, veldig riksnøtter. <laughs> Ja. Så det måtte vært liksom hvis sultan av Brunei sendte sin sønn til å studere i Oslo, eh, litt unlikely, så, måtte, så kunne han leie en av de studentleilighetene. Da. Ja, det var noe sånt jeg ja. tenkte på. Ja. Um, hvis du eh, Denne rullestolen mm -hmm. Er det sånn at du må sitte når du er hjemme også, eller er det bare når du er offentlig? Hvis du skal bevege deg fra sted til sted, så må du bruke den. Må du sove i rullestolen? Nei, du kan eh, rulle stolen bort til senga, eh, senga og kaste deg oppi. Ok, Du kan få ereksjon. Du kan ha ereksjon og opprettholde ereksjon. Nei, For du er ikke lam? Ja, det, jeg vet ikke hvordan du kjører rullestol, men jeg kjører i hvert fall med ereksjon, så det <laughs> Hvordan tror du du skal styre den? Det er jo Um, må, du styre med, må du koble elektroder til den og styre med ereksjonen? Det er akkurat det du må. Og det er jo en utfordring for deg. Men man, man må vel ikke det? Du kan vel styre på andre måter? Nei, det er sånn de blir styrt. <laughs> Sånn- har du ikke sett det? Nei, Nei ok, Du har ikke så god innsikt i den verden. Men det, som regel så er det ereksjonen du styrer med. Um, Fordi det... mange av de er lamme i andre deler av kroppen. Sånt, så. Har jeg sånn PC som Stephen Hawking har på PC-en på stolen sin? Nei, men du har en iPad som fyller mye av den samme funksjonen, egentlig. Ok, ja. ja mm. så kan man bruke den. Ja. Må du bo der du bor nå? Jeg tenker, jeg bor eh, eh. femte etasje uten heis. Ja, altså, ja, det må du. Så det skaper en viss utfordring. Ja. Men da eh, får du jo kommunen til å betale heist. Ja, altså, du, du, kan få det. Kan du, det? Ja, det du må gjøre der, at du må bruke de første Hva skal du si? Altså, du, du, må sannsynligvis rulle mellom på en måte Akersgata og, og, og, og Stortinget og drive med knallhard lobbyvirksomhet ned på rådhuset. <laughs> Du, du kommer til å måtte bruke minst en måned hjemløs for å få tvunget huseieren til å installere en eller annen heis. heis ja. Ja, så, så, det er klart, det må du regne inn da i den beslutningen ja, du eventuelt tar. Ja. High love og mulighet til å trimme denne rullestolen? Ja, det kan du. Mm, den da? Eh, eh, du kan installere hva du vil på den, egentlig. Så lenge det er Altså, det eneste tekniske går kravet er at det er bensin? Nei, den går på Men du kan modde den. Altså, det eneste tekniske kravet er at det er to hjul eh, som står parallelt og ikke etter ja. hverandre. Ja. Ah. OK. Uh, ja, for du kan, ikke, du kan ikke gjøre det til motorsykkel. da blir du sykkel. Det er jo egentlig bare det som Det er hjulstillinga som skylder en sykkel for en rullestol. <laughs> Ja. Kan jeg ta opp stort lån på Slottet? Uh, ja, det er rart at ingen av dere spør hvor lang tid det tar å få alle de pengene til eh, Slott, Jo, jo eh, men altså, det, kan man regne, det kan man regne, fordi du, ja, ja. vi tjener så mye som vi tjener, og så kosta det 116 000 mil. 170 mil. 170 mil. Det er billig. Ja, det, men, jeg sa det har vært boligkrakk. Ok, Men er det etter at eh, den norske krona går i vasken etter at eh, valutakrigen har Det var et godt spørsmål. Eh, den norske kronekursen stuper til bunns. Så okay. det er for så vidt ikke mer enn 2000 dollar. Men du får jo betalt i kroner, så det gjør ikke så mye. Men har jeg noen gullreserver? oh, <laughs> ja. <laughs> Nei. 100, 117, 170 millioner er 2000 dollar. I framtida. Ja. Eh, så hvis du flytter utenlands og er veldig, veldig gjerrig der, så kan du sannsynligvis tjene opp nok dollars til å kjøpe slottet ganske billig. Ja. Et spørsmål. Ja. du sa man måtte måtte kjøpe det gjennom BSU-kontoen. Mm. For på BSU-konto skal du bare få inn 20 000 i året. Ja, det, så det tar jævlig lang tid. Men hjelper det å ha med og er, er det en sånn, er det en Obos Du får forkjøpsrett. Det er det som gjør at du <laughs> får mulighet til å kjøpe deg. For ellers vil noen andre kaste på Jeg er ikke medlem av Obos, så da må jeg ah, ja, melde meg inn. Nei, du må melde deg inn ja. Jeg var medlem. Jeg har så... meldt meg inn, faktisk. Bare, jeg, jeg, jeg, jeg meldte meg ut, for jeg fikk så mye brev. Kan jeg dra ah, ja. sammen med den uh, andre personen som skal drive lobbyvirksomhet for den rullestolheisen, og lobbyere for å heve uh, taket på eh, BSU-kontoen? Uh, ja, det kan jeg gjøre. <laughs> ja, det. ja, altså, det er jo faktisk det som må til. da Så Det er et veldig det er godt sp presist spørsmål. du er selvfølgelig nødt til å drive knallhard lobbyvirksomhet <laughs> for å få heva BSU-kravet, mm. og for å sikre deg at du får nok kroner til å skaffe greier. Mm. Men, eh, men du, er, eh, du, har, du, er, forsynt nok til å investere ganske mye dollars før krisa kommer, så du kommer til å få nok penger via gjerdet. Så egentlig så trenger du bare å spare 14 000. Eh, hvordan ligger du an, Karen? Nå? Er det personlige spørsmål? mye har du på BSU-kontoen? det er bare <laughs> konsekvensutredning. Bare konsekvensutredning på hvor mye penger hun er, og hva som skjer hvis vi prøver å ta dem. Ja. Nå er det vel 60-70 eller Nei, tuller du? Jøss. Yes, jeg har Syv eh, kroner dagen, mann. Fuck. Ja. jeg har uh, <laughs> Eh, jeg vet faktisk ikke nå, fordi nå har det vel kan, I og med at to, nyttårsaften har vært, vi har gått over til 2013, mm. som dere har fått med dere, mm. så har det vel kanskje blitt et sånn renteinnskudd, eh, hvis det er det det heter? Jeg ikke peiling. Ja, BSP, Da har jeg i hvert fall Jeg tror jeg har litt over 15 000. Wow! wow. Tusen takk. Anyway, eh, da har du akkurat nok til å kjøpe litt over 2000 dollar, ja. eh, som vil være nok til Slottet. Men da må du få ut pengene fra BSU-en først. Anyway, eh, jeg tror vi er eh, mer eller mindre i mål med spørsmålsrunden. Er vi ikke det? Ja, ok. Er det som har noe mer? da, da, da må vi velge. Da må dere velge rullestol for livet eller eh, som dere styrer med ereksjonen deres, og dere er nødt til å lobbyere for å få heis i leilighet hvis dere har det allerede. Eh, Det var ikke og- særlig drawback ved å ha den eh, spare til den der, eh, det slottet, da. Det virker egentlig ganske eh, greit. Uh, ja. Er det noe vi ikke vet? Ja, vi, er det noe som går utover? Nei, ja, det er noe jeg ikke vet. Grunnen til at dere får kjøpt det så billig, er jo at det er hjemsøkt av, eh, fordi, eh, fordi, lille Marius tar livet av seg når han får vite at de er nødt til å flytte så det er ganske kjipt. Deprimerende. Men det er, du, du er ikke eh. tvunget til å bo der, og du, det, er på en måte, det er jo ingenting som endrer seg i livet ditt. Sånn, han sånn er du, verdens best Jo, for du lever på sju kroner dagen. Da, sånn. Fantastisk sjarmerende liten uh, fyr, og full av liv og lyst. Mm. Så dette er jo en nasjonal tragedie. Det er jo ingenting å spøke med, egentlig. Og poenget er i hvert fall at uh, han Heter han fortsatt Lille Marius nå, egentlig? Nei, <laughs> han heter Død Marius. <laughs> det er jo helt forferdelig. Ja, det er det. Og eh, det gjør, ja, han er et veldig aktivt poltergeist. Han hjemsøker eh, Slottet på samme måte som han i dag hjemsøker våre hjerter, og det gjør at det blir en, <laughs> en vanvittig ståhei for Slottet. Og eh, hva skal man si? Men hvis jeg velger det andre scenarioet, lever Marius da? Ja, han gjør det. Okay. det. Så jeg medvirker til å Drap. Uh, du, det er ikke din skyld, men det er det som skjer i det scenarioet. Så du må jo velge sjøl hva du syns er viktigst. Så jeg bare påpeker at eh, du, lille Marius jeg lever i beste velgående hvis du kjører rundt og styrer en, en, en liten rullestol med pikken din. Og det som er bra med rullestol, er jo eh, Du får jo sympati. 100 ja, riktig. Ja, det 100 riktig. damer. Har vi jo lært det. lært av andre ja. Absolutt, og de ser jo den massive <laughs> <laughs> OK, er dere klare til å velge? Ja. Uh, jeg tror faktisk jeg velger Slottet, så gjør jeg om, til, gjør jeg om det til studentlærerleder. Okay, og, greit. Ja. Jeg, jeg, eh, siden den faktoren med at du dreper eh, Han er ikke prins, men eh, Kjendis. Kjendis, At du dreper kjendis. Kjendisungdom, ja. Kanskje rullestol? Ja, okay. ja men kan Karna ereksjon? Hun har valgt. Jeg, eh, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg følger dommen. Stive. Da Hei, hei. Jeg som sitter på svaret. Jeg har bare registrert svaret. Jeg kommer snart med fasit. Og eh, Niklas? Eh, ja, jeg vil, jeg, vil, på en måte ha et clean slate ja, når jeg kommer ja. til Nangiala. Ja, Så du vil også ta rullestolen? Ja, ereksjonen. Jeg vil heller ikke ja. jeg tar ereksjonen. <laughs> du ville jo vært herlig for deg å kunne få ereksjon. Det er sant. Det er sant. Eh, men eh, det riktige svaret var rullestolen, selvfølgelig. Jeg kan ikke fatte at Jo, men du altså, jeg, valgte jeg, jeg, tr- jeg tror jeg er ganske god til å drive lobbyvirksomhet, så jeg tror jeg kunne fått heva den. vi, ingen, det ingen, altså, Når jeg forklarte det med Marius, så burde du jo skjønt at det ikke var verdt å velge. Nei, jeg bare jeg, det er ikke Beklager, lille Marius, hvis du hører på nå. det var eh, feil valg, jeg alltid sier. Det var mm. feil valg. Uh, og vi er kommet fram til uh, at uh, Jo, Karen, du også fikk ingen poeng fordi <laughs> du burde spurt om dette med ereksjonen. jeg kan ikke styre. Nei, du vil jo bare bli sittende stille. Du får ikke lobbyert i det hele tatt. Så Niklas, du vinner! Yes, Gratulerer. Men, hvordan forhold til ereksjonen min, da? Hva med den? Kan jeg få Viagra og sånn? Ja, du, oh, ja, <laughs> nei, det, du får det. Du begynner å få det endelig. Oh, ja, da kommer anyway, langt, du førsteplass, andreplass, så du får da en nydelig scooter fra Mitsubishi, og du får da denne flotte Nei, Suzuki, beklager. Ah. Og du får den flotte turen til Thailand for fire. Og eh, vi er jo fire stykker her. Hint, hint. Ja, ja. ikke mer. Da er vi ferdig med Sørklubben for denne gang. Vi har da kveld eh, på Skuret neste mandag. Da skal det være såkalt byttekveld, der forskjellige komikere skal bytte standup-vitser med hverandre. Vi håper at dere kommer dit dit og høre på. Det er veldig artig. Skal vi promotere oss selv, kanskje? Hvis noen av her har lyst til å Ja, Karen, du skal være der. Eh, ja jeg skal, Men jeg skal, jeg skal stå i kassa. Skal stå i kassa? Kom, se Karen stå i kassa. <laughs> Ja. Jeg kjenner en fyr som skal, sannsynligvis skal stå på, eh, på, på, på eh, Datterdagen på onsdag. Og eh, jeg kommer til å være der på mandag neste ja. uke. Hva med deg, Samuel? Noe å promotere? Uh, Uh, Louis CK kommer hit i ja. mars. Stem på en prikk. Uh, 22. mars. Og du selger T-skjorter utafor. Nei, det gjør jeg ikke. Men uh, jeg tenkte legge inn et godt ord for han. Ja. Skal du varme opp? Jeg skal ikke være med. Og hva med deg? Mandag, Bytting på mandag, så er jeg med på Skis TV Battles 17. februar. Skis TV Battle 17. Bæros, som Nei, sier. lørdag 16 er det. Lørdag 16, ja. Bæros. Kom og se det. OK. Takk for oss, og ha det godt. Ha det. godt